Hey, it's me, Ronaldo. Thanks for tuning in to Hugot Radio. All right. Hey, hello. Kamusta kayo? Anong ginagawa niyo ngayon? Biglaan na naman, ano? Nagulat na naman kayo. <laughs> Actually, maganda kasi itong uh, ah, science ngayon. Baka gusto yung sumali. Okay? May mga na-receive kaya kasi ako mga messages uh, dito sa Facebook, pati na rin sa, sa YouTube, yung mga kasong kagaya nito, no? Actually, uh, may uh, kakapost na ako ng isang kahapon. Ah, kanina pala. Bago ako natulog. Na-share ko na yon At uh, gusto ko sanang sabihin sa inyo yung mga signs na isa ka lang laruan sa lalaki. Okay? Kasi maraming mga babae, hindi nila nakikita eh hindi nila napapansin. I don't know kung anong nangyayari. Parang nagbubulag-bulagan ba? Or ayaw lang talang tignan? O kung ano? di ba? Ay, minsan masakit na rin para sa akin basahin yung mga messages eh. Kaya naghanap ako ng mga pwedeng i-share sa inyo pagdating sa bagay na yan. Kamusta kayo? Nasaan kayo ngayon? Ito, ito. Napakaigli lang naman. Pero medyo ano, medyo kakaiba. Okay, sabi ni Miley na nakalagay dito eh. Uh, pa-advise po, LDR kami ng boyfriend ko. Okay naman yung uh, relasyon namin kasi ina-update niya ako lagi sa chat everyday. Three months pa lang kami, ang pinagtataka ko lang pag mag-comment ako sa Facebook niya, di siya nagre-reply or minsan, minsan deleted na. Hmm. Pero, pag sa Facebook ko naman open siyang mag-comment, doon nare-replyan ko siya. Hmm. Minsan, nag-post siya sa Facebook may kasamang babae. Nakapicture lang daw yon. Tapos sabi niya, huwag kang magselo sa post ko ha. Nagpa-picture lang yun sa akin. Sabi ko, ba't ako? Di mo man lang ma-post ang, sa Facebook mo. Eh, i-post mo nga yung mukha ko kung talagang mahal mo ako. Ang sabi niya, kung may tiwala ka sa akin, di ko na dapat gawin yung pinapagawa mo sa akin. Ah, ouch! <laughs> Ay, nako, pambira. Ah, ano masasabi nyo dito, mga viewers? Ah, ulitin ko lang ha. Tatlong buwan pa lang sila, LDR sila. Tapos yung lalaki, kapag nag-comment siya, uh, hindi siya nire-reply sa Facebook ng lalaki, sa comment, sa, you know, sa sa Facebook profile kapag nag-comment yung babae. Minsan pa nga ay dinidelete na ng lalaki. But yung lalaki, nakakapag-reply naman sa Facebook ng babae. So, free siya doon gumawa ng uh, yung mga responses niya. Pero pagdating sa kanyang sariling profile ng lalaki ay ini-ignore si babae. Pero, hindi niya rin kayang maipost yung mukha ng kanyang kasintahang 3 months pa lang doon sa Facebook mismo ng lalaki. Pero naman, meron naman siyang pinupost ibang babaeng kasama niya. <laughs> Ay, nako. So, ang tanong niya dito, hmm, Anong tanong mo? Wala ka pa pala tanong eh. Advice lang. O sige. Uh, nag-comment siya dun sa video ko about mga lies ng lalaki sa LDR at mga ayaw niya sa babae. So, ang ta- <laughs> natawa ako sa sagot ko eh. Ang uh, sa tingin mo, yun ang sabi ko eh. <laughs> Kapambira. Minsan, nakakaawa naman, ano? Parang, uh, bakit ganoon? Bakit hindi natin makita? Ay, basahin ko lang yung mga nandito mga ano. May mga comments kasi dito na mga responses dun sa sa tanong ng babae. Pero kayo kung gusto niyo ano, ah, magkaroon ng uh, ah, yung sabihin niyo, ano sabihin niyo ba? Ano bang uh, ah, masabi niyo dun sa babaeng 'yon at sa sitwasyon niya, okay? Uh, hindi siya nagsasabi ng totoo. <laughs> Bakit kaya? Bakit kaya? Okay, sige nga, wait lang. Ah uh, may tinatago yan. Ayun, sabi ni wala tayo. Ay, patay tayo dyan. Basta lahat-lahat ng video mo nakarelate ako. Okay, sige, sige, sige. Pagbigyan natin. <laughs> si Riza, maraming salamat. Ay, may tinatago nga rin. Sabi ni uh, si Izam. Okay, or si May, Mace. Tama ba? Baliktad to eh. Uh, may tinatago nga yung lalaki. Okay, so baka may sikreto doon, DJ. One-sided love affair yan. Uy, Speaking of uh, one-sided love affair, meron akong video about that. Kaya punta kayo ng YouTube. Sa amin nga, nang uh, nag-comment, reply together. Oh, yeah, yeah, yeah. Good, good. Okay. Committed na yan sa iba for sure. Uy, Rochelle, mukhang may tama ka. Mukhang may tama ka dyan, Rochelle. Okay? Um, kasi, ah, sabihin niyo sa akin, ladies, um, bakit ba may mga babae alam ko naman ang sagot, pero para sa inyo ha, bakit gano'n? Parang may mga babae na bubulag. Okay? So, nandito. Nandito na yung mga signs, alright? Na kayo, mga ladies, ay ginagawa lang kayong laruan ng lalaking mahilig maglaro. Okay? So, makinig na kayo. Okay? Minsan, ay, nako. Ang uh, nakikita kasi natin na uh, lagi, siyempre, napakano natin, in love tayo, parang kumikitap-kita o yung kumikislap-kislap yung mga mata every time na nakikita mo yung uh, taong mahal mo. Kasi nga, love mo eh. ba? Diba? Pero hindi natin napapansin na tayo na lang, tayo na naman pala. One-sided love affair ang nangyayari. Pero since na sa tingin mo ay uh, totoo yung nararamdaman mo, feeling mo, totoo rin yung nararamdaman niya towards sa'yo. Okay? But uh, yun na nga, nagkakaroon tayo ng moment na hindi natin nakikita ang totoo. Okay? Kaya nga, kaya, kasi nga, you deserve uh, better. Kaya kailangan mo malaman ang mga signs na to. So, number one. Ay, nako. Number one na tayo. Hala. Ang lalaki ay hindi interesado. Number one, not so interested. Nahalata mo ba ang lalaki kapag uh, interesado sa'yo? Kung ang lalaki ay uh, ang touring sa iyo ay uh, isang ano lang, fun, isang uh, good time lang. Okay? Ang lalaking ito ay hindi talaga magiging seryoso sa iyo. Okay? Ang tingin niya sa iyo ay isang ano lang, isang, wow, parang uh, ngayon, magsaya tayo. Sige, go. Okay? At uh, hanggang dito lang ang uh, gagawin natin. Lagi siyang uh, ready. Pero, pagdating lang naman sa mga ganyan. Okay? Uh, kumbaga, sa tingin mo kasi, kapag nagpakita na sa'yo sa'yo ng interest yung lalaki, sa tingin mo, talagang mahal ka niya. Okay? Kasi nga ang, ang babae, sabi nga ng kaibigan kong babae, madali lang naman ma-fall ang babae. Basta nakita nila na yung lalaki ay uh, uh, binibigyan sila ng time at uh, ah, yung, yung nagiging sweet sa kanila, uh, ilagi silang chinecheck. Okay? Uh, alam niya ng mga lalaking manluloko kung ano yung uh, ikakalambot ng iyong puso. Kaya alam na alam nila yan. Nila. Kagaya ng kagaya ng kagaya ko nung in the past. Okay? Alam nila kung paano kayo kung saan kayo talaga ay kakalibitin para maging okay kayo sa kanila. Okay? Now, pero kung ang lalaking yan ay hanggang sa good time lang naman, okay, and nothing more, hindi siya nagpapakita ah, sa iyo ng uh, ah, interest sa uh, buhay mo. Ano ba 'yon? Uh, ah, like yung mga goals mo sa buhay, yung mga aspirasyon mo, aspirations, yung mga gusto mo, yung mga dreams mo, okay? Uh, yung mga pinag- pinapahalagahan mo, yung mga yung ano bang term dyan sa Tagalog, yung pinaghahandaan mo para sa buhay mo, wala siyang pakialam dyan. Hindi siya dyan interesado. Okay? kapag naramdaman mo na ang lalaki ay hindi man lang uh, magbigay sa iyo ng interest, magtanong, ano ba yung gusto mong mangyari sa iyo? Ano ba yung plano mo sa buhay? Mga ganun. Tapos hindi mo lang siya bibigay ng uh, time para mas makilala ka. Wala yung interest sa iyo. Okay? So that's number one, hindi siya interesado. Medyo marami-rami to, pero kaya bilis-bilisan natin. Okay? Number one, maglista kayo. Number two, ang lalaking ganito, yung hindi makapag-compromise. Ah, alam nyo na yon. Minsan nga ay uh, yung lalaki, sasabihin pa sa'yo na, uh, alam mo, um, wala talaga akong plano pang, eh, ano eh, magseryoso talaga sa relationship kasi ano pa, marami pa akong mga ganyan-ganyan mga kalokohan. <laughs> Hindi pa siya magipagkasundo sa'yo, makipag-compact, kumbaga, yung compromise na yun talaga ang uh, dapat gawin sa isang relationship, di ba? yung dalawang tao ay nagsacrifice para ma-achieve ang isang goal. Okay? Ngayon, kung ang ah, lalaki ay hindi makapag, hindi siya ready to compromise, okay, it's a sign of ano, parang hindi siya yung true love, hindi siya yung uh, affection na talagang dapat para sa iyo. Sinisira or sinasayang lang niya ang oras mo. Okay? Kasi, ang reason kung bakit ka pumapasok dyan kasi mag invest ka ng oras sa lalaki, sa inyo mismo. Okay? Pero kung siya mismo ay naaanoy, naiinis, okay? Kapag uh, pinag-uusapan na ang mga bagay ng pagiging seryoso, yung tipong makipag-compromise na sa sayo, isang strong sign yan, okay? Na ikaw ay tinitake lang niya very lightly. Hindi ka sa kanya importante. Okay? Hindi siya makapag-sacrifice for you. Yan, isa yan sa mga signs na ang lalaki ay tinuturon ka lang isang laruan. Okay? Number two yun. Number three. May lalaki ba, may lalaki ka bang na met na sobrang daming excuses? Kung sa nagsabi, narinig ko, ay nako, hindi siya ron, tama ka dyan. Yun, know, oh, narinig ko lahat. <laughs> Ayun, yung mga lalaking ano, tipong napakalibo-libong uh, ah, excuses na sinabi sa iyo, okay? Para lang uh, <laughs> para na makalusot sa iyo, okay? Yung uh, busy ako, uh, alam mo, ang um, meron kaming gagawin, ang um, uh, mga ganoon, yung tipong running away sa mga sitwasyon na hindi sila nasa mood. Okay? Kasi ang lalaking uh, in love na in love sa iyo, lagi yan nasa mood na maki- makasama ka. Okay? Yung uh, yung mas makilala ka, makausap ka, yung tipo bang minsan nga kulang pa yung oras, yung maghapon. Kasi gusto niya lagi ikaw ang marinig, makita, makasama, makausap, ma, makajoke, ma, makulit, mga ganun. Pero kapag ganito na ang lalaki, ang daming excuses sa'yo, hindi siya ganun. He is not true. Okay? Hindi siya totoo sa'yo. At uh, gusto lang lang talaga makipaglaro sa'yo kapag hindi uh, um, hindi exciting, okay, ang gagawin nyo, <laughs> alams na, kung ano yon kapag hindi exciting at wala siyang makakuha doon, nagiging lumalayo sa sayo. Okay? Now, that's uh, number three. Marami siyang excuses. Pangapat naman. Tandaan nyo itong pangapat na to. Ang lalaki, kapag ganito sa'yo, una pa lang kayo magkita, no? Wow, sexy mo naman Wow, you're so hot. Wow. Mga ganon, yung tipong unang, wow naman, pambihira. Eh, hindi pa nga kayo super close eh. Katawan mo na kagad ang kanyang napansin. Yung curve mo na kagad yung kanyang napansin. Yung laki na kagad ng yung dibdib ang kanyang napansin. Iba yan, okay? Ang lalaking ganyan ay hindi yan totoo sa'yo. Okay? Napaka-strong na sign niya na ang lalaki yan ay iba ang habol sa'yo. Yung mga compliment na kagaya niyan, ah, pwede mo naman, di ba, mag-compliment yung, alam mo, gusto ko ang ano mo. Di bang, ah, yung mga likes mo sa buhay, ah, yung mga plano mo. Halimbawa, kasi like ka niyang gusto makausap, nalalaman niya yung mga plans mo sa buhay, pwede ba niyang i-compliment yung mga kagaya niyo? Yung non-physical ano, uh, appreciation. Pero, <laughs> nagde-date pa lang kayo, di ba? Tapos puro na lang yung mga appreciation niya about sa katawan mo. Ay, ay, ay. Nako, ladies, mag-isip-isip kayo dyan. Mga kaga, kagayang lalaki ay uh, umiinit lang yan dahil nakikita ka. Okay? Mga physical appearances lang niya o mulang ang kanyang napapansin. Especially pa, minsan pa nga eh. Ang masama yan, eh, kagaya ng uh, uh, nagpadala sa akin ng sulat. Uh, kasama niya na niya, pero nakita niya yung <laughs> cellphone ay mga pictures pa ng friend niya. Di ba? Uh, tapos nagiging uh, interesado yung lalaki dun sa friend niya. Sino ba siya? Asan ba siya? Ay, nakapambira. Alams na yan. Kumbaga, ang mga lalaking ganyan talagang, nako, mga ano lang yan, mga mainit lang talang katawan yan. Okay? So yun, pang-apat ha, ah, yung na-appreciate lang yung, yung mga physical appearances mo. Number five, wala siyang effort. Walang ka-effort-effort yung lalaki whatsoever. Okay? Sa relationship kasi, sabi nila, two-way lane yan. Okay? Give and take. Ikaw, nag-effort ka para sa kanya. Lahat, dinadala mo. Dapat equal weights yan eh. Nagtutulungan kayong dalawa para mas uh, mapalago ang uh, relationship nyo. Pero ang lalaki, parang tipong ikaw lang laging pinapabuhat. Okay? One-sided uh, hindi man lang siya nga nagbibigay ng uh, yun nga effort para mas mapaganda pa ang iyong samahan. Okay? So yun, ang uh, kasama mo ba ngayon? Naanoy ka ba? Naiinis ka ba? Dahil uh, na-feel mo na parang hindi ka napaprioritize. Ikaw lagi ang last priority ng lalaki. Okay? Yung uh, wala man lang siyang uh, binibigay sa iyo ng uh, ano bang uh, uh, effort sa Tagalog? Tulungan niyo ako. <laughs> yung tipong magbigay ng ano, uh, ah, sigasig, kumbaga, uh, para mas ma-prove niya sa iyo yung kanyang uh, pagmamahal. Kapag ganoon, walang effort, wala yan. Okay? Pero I'm sure may isang bagay na magkakaroon siya ng effort. Mamaya, sabihin ko sa iyo. <laughs> Pero other than that, hindi siya. Wala siyang effort dyan. Okay? Number five yon. Number six naman tayo. Ang number six, ganito yung happiness lang niya ang gusto niya lagi. Okay? Yung laging ikasisaya lang niya ang masusunod. Hindi niya iniisip na ikaw ba ay masaya sa ginaga- ginagawa niyo. Okay? Yung tipong yung mga priority list lang niya ang dapat masunod, yung his own happiness lang. Halimbawa, ini-ignore niya yung schedule mo. Ikaw pala may gagawin ka. May nakaschedule ka palang uh, dapat tapusin pero siya gusto niya sumama ka na sa kanya kasi masaya yun nafulfill, nafulfill ang kanyang uh, happiness kapag uh, kasama kanya. Pero hindi niya iniisip na ikaw pala ay may oras din dapat palang uh, gawin. O kumbaga, uh, space na dapat ibigay niya sa iyo. Okay? Hindi niya iniisip na convenient ba sa iyo yung gagawin niya. Nakasama mo siya. Okay? Iniisip niya lagi na yung convenience sa sarili niya, hindi yung convenience sa sarili mo. Okay? So nakuha niyo ba ako? Naging happiness lang ng lalaki ang iniisip niya. Yung happiness mo, itsepere yan. So, ito ang mga anim na, ano, anim pa lang yan, ah, na mga signs na ang lalaki ay tinuturing kang isang laruan. Okay, so pause muna tayo, nasa gitna na tayo. Tingnan natin yung mga nandito. Aha, ho ho ho, ano daw, nakakakulo daw ng dugo. <laughs> okay, DJ Ron, nagwawala na si Jana Tessa, narinig ko sa'yo narinig sa iyo now? Wow naman. Wag naman. <laughs> Okay. okay, si uh, Faith uh, Liberty. Aha. Wow, second time nakaabot din po. Good evening DJ. Kumusta ka na? Watching from um, Madina? Madina ba? Tama ba? Ang um, Kiese. Ronaldo. Ayun, kapangalan kita. <laughs> Ronaldo Bilan. DJ, pa-shoutout naman sa babes ko. Miss ko na siya ng ilang araw. Huhu! From Saudi to Kuwait. From, from Saudi with love. Ronaldo, ang mga Ronaldo talaga napaka-sweet, no? <laughs> wow naman si Ronaldo, nakakatuwa naman. So, ayun. Lagi mong ipadama sa iyong minamahal uh, kung ano ang nararamdaman mo sa kanya. And lagi mo siyang ipagdasal. Okay? And also, sa mga nanonood ngayon, kapag hindi nyo pa alam ang love language ng iyong kinakasama, sige na, tapusin nyo na tong panonood nyo sa akin. Panoorin nyo na lang la- ang replay nito. At yun ang dapat nyong unahin. <laughs> anyway, mamaya na yan. Love languages, hanapin nyo yon Lima yon Okay, kapag na-identify mo kung ano yung love language ng iyong kinakasama, mas mapuprovide mo sa kanya ang hinihingi niyang language or love language from you. Okay? At ikaw din naman, alam mo, meron kang love language na gusto mong gawin sa iyo ng kapareha mo. Kaya dapat alamin mo rin yon para may paalam mo sa kanya or ipa- ipakita mo sa kanya uh, yung, yung list na yon para parehas kayong dalawa nasa same ano, uh, level. Kasi may mga times dyan na tipong yung lalaki bigay ng bigay ng ah, regalo. Eh yung palang uh, babae, hindi naman pala mahilig ng ganon, yung binibigyan siya lagi ng regalo. Gusto lang naman niya ay quality time. Kahit walang regalo, masaya na siya basta kasama yung lalaki. O di ba? Sayang lang yung pagbibili niya ng regalo. Kasi hindi yung effort niya nandun, pero yung uh, hinihingi ng babae or hi, ini-expect ng babae from you ay mali yung binibigay mo. Sayang lang naman. Kaya kailangan mo ma-identify ang love language na yan. Alright? May video ako niyan. Punta tayo ng YouTube, Hugot Radio Channel, hanapin yung love, five, love, five languages o love languages. Alright? So, Uragon Gid. <laughs> Maraming salamat. Hi, 611 sa Qatar. Uh, I'm second watching you. Maraming salamat sa iyo. Uh, um, pinanggang ko Santo Nino. Ayun, taas tayo. Uh, sino ba nandito? Okay. Anyway, um, yeah, mukhang nawala yung iba. So, move na tayo dun sa number, number 7 na tayo. Okay? Hindi na tayo masyadong magtatagal. Pero meron pa naman dito. And mamaya-maya, gusto kong may basahin ako dito isang message. Ano lang, um, uh, pahapyo lang pa before we end. Okay, number 7 na tayo. Number 7, ganito yan. Ang lalaking uh, ginagamit ka lang at pinaglalaroan ka lang. Pinatawagan ka lang kapag kailangan kanya. Aray, ganun yung boyfriend ko. <laughs> na yun. So yun, he only calls you only when he needs you. Nako, pambihira. Kapag hindi ka kailangan, wala. Hindi mo siya mahagilap. Okay? Uh, hindi ka man lang niya ma-reply agad. Okay? At uh, minsan nga, i-reply ka pa after a day or two or a, a week. <laughs> Ayun. Yun, mga lalaking ganyan. Okay? Mm, alam niyo kasi, kapag kasi ang lalaki, nakita niya na ikaw ay patay na patay sa kanya, okay, lalo yung lalaking hindi naman totoo sa iyo, at nakita niya, naramdaman niya na ikaw ay attracted talaga sa kanya, nako, wala. Sorry ka dyan, lady or ladies. Talagang gagamitin ka niyan. Kaya mag-ingat kayo, ha? Ang lalaki talaga kasi, ang totoong lalaki sa iyo at sa relationship mo, ah, ay lagi kanyang iche-check. Kamusta ka? Oh, nakauwi ka na ba? Oh, kumain ka na ba? Oh, alas 11 na. Baka hindi pa kayo kumain dyan. Oh, tapos, uh, oh, ingat ka pag uwi mo ha. Mga ah, ganun. Tapos, uh, text mo ako ha pag nakauwi ka na para matawagan kita. Oh, dahil maya-maya ng konti. Um, oh, gabi na. Kain ka na ha. So, pag, pag matutulog ka na, uh, usap pa kayo. Then, pa ako matulog. Oh, tulog ka na, sweet dreams, mga noon. Yung mga, ay nako, pambira. Kapag ang lalaki kapag walang ganyan, wala eh. Wala. Kumbaga, ano, um, kasi yung babae, naramdaman ng lalaki, ay, kahit hindi ko yung tawagan, once na anytime na bumalik ako dyan, i-entertain ako niyan kasi love na love ako niyan. Yan ang iniisip ng lalaking ginagamit ka lang. Okay? Kaya ang lalaki, ladies, kapag wala talagang oras sa'yo at lagi ka lang niyang pinapahintay Okay? Lagi kang iniin dyan. Hindi yan totoo sa'yo. Hindi ka yan love. Iwanan mo na yan. Okay? Huwag mo nang sayangin ang oras mo dyan. So that's number seven. Kinatawagan ka lang niya kapag kailangan ka niya. Meron bang ganito yan sa inyo? Pakishare naman dito. Relate much this topic today, DJ Ron. Thanks for this tips. Okay, sabi niya, sabi niya ni uh, J, uh, Joy, Jace, Joyce Orlando. God bless you too. Ayan, yan yung ex ko. JM, ay aba, Aba, <laughs> sinabi yung pangalan, no? Ay, wag naman. Talagang ano pa tayo, ah. Okay, anyway, um, kailangan natin magpatawad. Ah, nasaktan tayo. Kailangan natin magpatawad. Kasi once na hindi tayo magpatawad sa mga taong nakapanakit sa atin, tayo rin naman ang mahihirapan at uh, hindi natin pinapakawalan ang ating sarili. Okay? So, kapag kasi nagpatawad tayo, hanapin niyo yung video ko, okay? Uh, about pagpapatawad para mas maintindihan niyo. Hindi ko na yung elaborate para manood kayo, okay? Kasi mas maganda yung uh, explanation ko doon. At uh, ayoko naman mabitin kayo. So, punta kayo. Kapag may time kayo, ha, after this video, punta kayo ng YouTube. Panoorin niyo yung mga hindi niyo panapanood doon. Then, share niyo rin sa mga taong mga ngailangan noon. Alright? So, yeah. Number seven. Number eight ay, ay, ay, ay, ay. Meron ba kayong lalaki or uh, nakasamang lalaki ka kaya nito? Yung tipong wala siyang uh, interest na makilala yung mga kaibigan mo, makipag-socialize ka, uh, siya kasama yung mga kaibigan mo, okay? Or yung pamilya mo or relatives mo. Okay? Meeting the family. Parang, ay, ano ba yan? Parang, uh, hindi niya type, okay, hindi niya gusto yon parang hindi yon fun. Napaka-boring yun sa kanya, okay? Kasi, ang gusto ng lalaking kagaya nito, yung lalaking uh, ginagamit ka lang, pinaglalaroan ka lang, gusto lang niya kasi kayong dalawa lang. Kayong dalawa lang, yung masolo ka lang niya kasi magawa lang niya yung gusto niya. Alam mo yung gusto ng lalaking naglalaro lang. Yung paglaroan ka lang, gawin ka lang bola. Bubula-bulahin ka, kahawak-hawakan ka, pipisil-pisiling ka, parang bola. Ay, ladies, ha? Mag-ingat kayo sa gaya niyan. Kasi ang lalaki na totoong mahal ka, gusto niya makilala ang mga taong minamahal mo. Okay? Yung pamilya mo, kapatid mo, mga kaibigan mo, yung mga taong nauna pa sa kanya bago siya dumating sa buhay mo. Kasi gusto niyang makipag-blend sa mga taong importante sa iyo. Once nawala yan, wag na. Bitawan mo na yan. Sasakit lang ang ulo mo niyan. Okay? Alright, so yan. Number eight, ayaw niya magkapag-socialize sa mga sa mga ano mo, uh, kaibigan at yung mga importanteng tao sa iyo. Number nine na tayo. May nakita akong may, nag, may nakita ako nag-comment eh. So number nine tayo. Ayun, ito pa. Lalaki. Ang lalaki, sabi ko nga, ang lalaking uh, importante ikaw sa kanya at ang lalaking gusto kang makasama habang buhay, gusto kang makilala from uh, in and out. Okay, di ba? Nakikita ka na. So, nagandahan siya sa iyo. Na-appreciate ka. Nagustuhan ka. Pero mas mak- gusto niya makilala kung ano ka talaga deep inside. Okay? Pero itong lalaking ito, wala siyang ganon. Hindi man lang siya nga mag-share ng mga bagay or emosyon o mga pangyayari sa kanyang buhay in the past. Ang lalaking totoo sa iyo ay gusto kang uh, maging uh, aware at uh, gusto niyang ibuksan ang kanyang buhay sa iyo nang mas makilala mo siya. Pero itong lalaking ito, wala nang uh, interest na malaman kung sino ka at kung ano yung mga gusto mo. Siya rin mismo ay hindi nag-open up sa iyo. Okay, hindi siya nag-share ng anumang bagay na gusto mong na dapat mong malaman tungkol sa kanya. Opening up about yung life niya, yung mga gusto niya, yung mga ayaw niya, yung mga pinagdaanan niya, mga ganun. Yung mga challenges sa buhay, yung mga nangyari sa kanya, yung mga pagkakamali niya, yung mga ganun. Yung tipong uh, gusto niya kasi, ang lalaking totoo sa iyo, yung tipong wala ka nang itatanong pa. Ha? Yung wala na, kilala ka na niya, kilala mo na talaga siya ng buong buo. Wala na siyang itatago. Na once na kinasal na kayo, masasabi mo na itong lalaking ito ay wala na talagang tinatago sa akin. Okay? So, kapag lalaki ay hindi ganyan, wala yan planong pakasalan ka. Wala yung planong makasama ka sa buong buhay mo. Maniwala ka. Okay? Gusto lang naman niya yung mga makasama ka sa mga moments na ikasisiya niya physically lalo na. <laughs> Alam niyo na yon. Okay, number 10. Number 10. Lalaking ganito. Ang lalaking napakasiloso. Siloso to the point na parang hindi ka na binibigyan ng uh, uh, time na ano mo minsan kasi ang pagiging jealous cute din naman minsan na cute ay <laughs> nagseselos siya kasi love na love niya ako pero yung tipong selos na hindi ka nabibigyan ng time na makipag-socialize sa uh, both genders ha yung mga kaibigan mong babae pati na yung mga kaibigan mong lalaki yung walang tiwala sa'yo na lagi niyang iniisip sabi ko nga doon na ah, narrow-mindedness, yung mga previous video ko, yung isa yon sa mga qualities ng lalaki na hindi mo dapat pakasalan ay ang lalaking napaka narrow-minded. Kapag narrow-minded ang lalaki, sasakit lang talaga <laughs> ang ulo mo kapag yan ay pinilit mong pakasalan yan. Kaya ngayon pa lang na hindi pa ka, ikaw ay nakatali sa kanya, bitawan mo na yan. Kaya lagi mong titignan, maging observant ka sa mga attitude, sa mga gawi ng lalaking kinakasama mo ngayon. Kasi kung ano siya ngayon, I'm telling you, times 2, 3 pa yan pag kayo kinasal. Kaya mag-iingat ka. Okay? So ang lalaking super jealous, okay? Yung lagi kang pinag-iisipan, nagagawa ka ng masama. Alam mo ba ay ang lalaking gumagawa ng masama? <laughs> ay, nako, nako, nako. May mga lalaki dito, baka nagalit na sa akin. Pero ano mo, totoo, mostly. Kaya ladies, ah, ang lalaki kasing pinagkakatiwalaan ka, iniisip niyan, ako, wala akong gina... Ako, lalaki. Wala akong ginagawang masama sa, sa kanya. Wala akong... Wala ako, wala. Napaka totoo ko sa kanya. So, gusto kong pagkatiwalaan ko siya para naman pagkatiwalaan din niya ako. So, ipapakita ko sa kanya kung ano yung gusto kong ibalik niya sa akin. Pero, once ako ay nagloko, natatakot ako na gawin din yun sa akin. Kaya, pipigilan kita. Huwag kang sumama dyan. Ha? Huwag ka naman. Sino ba yan? Wala. Ganyan. Yung laging ano, gusto niya laging ano, malaman yung mga lahat-lahat, lahat-lahat. Pero kaya nga, kaya nga ha, ladies naman, minsan naman kasi, oo, napakasama naman kasi yung sobrang silos yung lalaki. Insecure, di ba? Pero kayo ng mga, mga babae, kailangan din naman mag-ingat, mag, uh, yung tipong, may mga lalaki naman kasi, lalo na yung mga totoo naman talaga, nararamdaman kasi ng lalaki once na ang kapwa niya lalaki ay may pagnanasa sa kanyang girlfriend. Pinoprotektahan ka lang niya. Okay? Kaya makinig naman kayo. Ha? Huwag yung isipin na porke nagsiselos yung lalaki, siya naman ay gumagawa ng masama. Not all the time. Okay? Kaya kailangan nyo talaga maging wais. Okay? Pero pag sobra, sobra, sobra, anything na sobra, ay hindi na yan maganda. Okay? Kaya Ipa- i-prove nyo sarili nyo sa, sa lalaki na wala kang ginagawang masama. Okay? At uh, para naman, makita niya na wala naman siya, siya dapat uh, uh, <laughs> dahilan para pagdudahan ka. Pero nga sabi ko nga dito, wala ka namang ginagawang masama. Pero hindi ka man niya inaalaw magpag-socialize sa mga kabatch mo, mga kaibigan mo, yung mga friends mo in the past, uh, high school friends, mga ganun. Iba na yan. Kay OA na yan ang i-insecure na yan at ang lalaking insecure ay hindi dapat pumasok sa isang relationship. Okay? Immature yan. Alright? Kaya pag pumasok ka sa relationship, dapat mature ka na emotionally. Alright? Kasi maraming mga mature physically pero ang utak ay pangbata. Alright? Pero may video ako about that. Uh, paano mo i-handle ang immature mong boyfriend? Kung sa tingin mo may pagkakataon pa naman at uh, may uh, chance pa naman na magbago ang boyfriend mong immature at isip bata, sige, panoorin mo yung, yung video na yon. Paano mo i-handle ang immature mong boyfriend. Pero kapag talagang sa tingin mo wala ng pag-asa, madali lang lang yan. Huwag mo nang ituloy yan. Okay? So that's number 10. Napaka, napaka siloso ng lalaki. Super jealous. Number 11 Number 11. Pambira. Oh, kayo nakaka-relate ba kayo, ladies? Ha? Nung una, ganun siya sa akin. Kaya nahulog ako ng lubusan. Bigla siyang nagbago nung nagkaroon siya ng pera dahil tinulungan kong makapag-abroad. Ay, may mga ganyang... Uh, may mga, mga ganyang uh, messages ako nakukuha. Yung nauna yung babae sa abroad, tinulungan yung lalaki, pero nung dumating yung lalaki sa abroad, nagbago yung lalaki. Ginamit lang siya ng lalaki. Hi, I feel you. Sorry. Okay, but anyway, just let it go. Isipin mo na lang, nakatulong ka sa tao. Ibibless ka rin naman ni God one day. Alright? Faith, Liberty, Java. Ganyan kinakasama ko noon. At five years kami nagsasama. Kaso sa side niya lang dapat ako makipaghalubilo. <laughs> sa side ko, hirap niya makisama. Ay, ay, ay. Ayun, oh, isa yun sa mga signs. Kapag ang lalaki walang uh, interest sa side mo, hindi yan interesado sa iyo. Okay? So, Darly or Daryl, tama ba? Darly. Uh, ah, Jane, salamat nakaabot pa ako. Oo nga naman. Watch ka ng replay. Okay, and fast forward mo na lang. Thanks for the like. DJ Ron, tanong ko lang po. May mentor ka ba or self-experience po ang advice mo? <laughs> Very good question. Che, both. Okay? Both experience and my mentor ako. Okay? Um, kaya, yan ang sagot ko dyan. Kailangan natin ng mentor sa buhay. Yung mga taong uh, mas uh, mature sa iyo uh, ah, emotionally. May mga tao na matanda ka pero mas mature yung isip nila. Uh, hindi ibig sabihin ng mentor mo ay uh, mas matanda sa iyo. Pero okay din naman 'yan. Mas maganda yung uh, mas matanda na sila kasi mas marami na silang experiences. Both kasi na pinagdaanan. Kapag both, eh, na-experience na nila, tapos uh, yung uh, attitude nila, tapos yung isip nila ay mas uh, advanced sa'yo, mas maganda yan. So, yon maghanap ko yung ganyan. Yung uh, spiritual ano, uh, people na mas malilid ka sa tama. Kasi may mga mentor na akala mo uh, magagaling pero mali naman pala yung tinuturo, di ba? So, mapapa, mapapano ka, mapapasama ka lang nakakata nakakatuwa nga eh. May one time, may nakita akong mentor online. Super sikat siya, lalaki to. As in, super sikat. Ayoko ng pangalan, pangalanan pero hindi ko gusto yung mga advice niya, lalo na sa mga kabataan, ng mga babae. Ang pangit, ang pangit. Yung tipong, gusto mo ako, gusto kita. O sige, tayo na. Ah, what? Yun ang sabi niya, pambihira. Parang, ano, gusto mo ako, gusto kita, okay na hindi mo man lang kailangan na uh, alamin muna kung yung lalaki nagkakagusto ay talagang totoo sa iyo. Ano? Tayo na, gawin na kagad ang lahat. Mali, pambihira. Pero alam mo ba, nakakalungkot, marami mga young millennials na gustong-gusto ang kanyang ano, gustong-gusto ang kanyang uh, advice. Nakakalungkot. Pero kasi hindi na ako nagtataka niyan kasi darating talaga ang panahon na biblical to eh. Darating ang panahon na ang mga tao ay uh, kung ano lang ang gusto nilang mapakinggan, ay yan ang gusto nilang pakikinggan. Okay? Ayaw nilang mapakinggan yung mga, ta, yung mga salita o yung mga advice na masasaktan sila at matatamaan sila. Kagaya nito, alam ko may mga advices ako in the past na tinamaan kayo, nasaktan kayo. Pero para naman yan sa kabutihan nyo, okay? Masakit. Kasi hindi ito plastic eh, okay? Kailangan yung malaman ang dapat yung malaman na hindi nyo nakikita kasi ganun din ako dati Okay, sabi ko nga, marami akong mga advice na nakuha before pero hindi ko sinasapuso. Hanggat dumating yung point na ako na yung nagkamali at nalugmok na ako sa pagkakamali, saka lang ako nakarealize. Hinintay ko pa yung moment na yon pero sana kung nakinig ako agad-agad, hindi na ako dumating doon sa moment na yon. So, kaya ngayon, kung nakikinig kayo, at hindi pa kayo umabot na doon sa pinaka-down moment ng iyong buhay, huwag niyo nang hintayin. Okay? Ngayon pa lang, isa puso nyo na yan. O buksan nyo na yan puso nyo. Huwag mo nang patigasin pang puso mo. At uh, let God, okay? Uh, kumbaga, control your life. Yun yung pinaka-importante kasi. Kasi tayo, masyado yung hard-headed eh. Kaya tayo napapasama. Masyado tayong matigas ang ulo. Okay? Tanggalin na yan. Kung gusto yung mapabuti, sige na. Magpaka-humble ka na before God. At uh, once na ginawa mo yan, ibibless ka niyan at hindi kanya pababayaan. Totoo yan. Hindi ako nagbibiro kasi <laughs> pinagdaanan ko na yan. Okay? So, salamat. Nakaabot siya. Alright. So, move na tayo. Uh, asa na ba yon? Number 11 na tayo. Number 11. Itong lalaki na laging uh, tinatakbuhan ka, once na tipong babae, um, nag-uusap kayo, di ba? Uh, kumusta yung buhay mo? Yung araw mo? Tapos siya naman parang wala siya yung ano, wala siya yung interest. Yeah, hindi man lang niya pinapakita na interesado siya sa sasabihin mo. Okay? Um, yun, ganun. Kapag dumating na sa punto na ikaw ay nagiging ah, seryoso na sa isang lalaki, syempre gusto mo laging makasama siya sa mga moments mo sa buhay. Okay? Yung i-share mo yung pinagdadaanan mo, yung mga nararamdaman mo, yung mga importante sa iyo, yung mga ayaw mo, mga ganun. Okay? Pero itong lalaking ito ay once na ginawa mo na yan, hindi ka na niya masyadong papansinin. Okay? Kumbaga, nag-run, nag-run away na siya sa'yo. Kasi hindi nga yun ang gusto niya sa'yo. Okay? Ginagamit ka lang niya eh. Gusto lang niya lagi yung ikasisaya niya. Yung ikatutuwa na niyang uh, moment niyo. Yung katawan niya. <laughs> Ma-feed yung kanyang, uh, yung gustong mangyari. Pero ayaw niya yung masyadong madrama na pwede kanyang uh, damayan sa iyong mga sinasabi. Hindi niya yan gusto. Okay? Ang lalaking sa iyo, dadamayan ka sa lahat ng bagay. Sa ups and downs mo sa buhay. Kagaya ng pagpapakasal, di ba? Through thick and thin. Hindi yung puro lang thick. Pagda, pagdating sa thin, wala na. Hiniwalayan ka na. Hindi yan ang totoong lalaki. Okay? So that's number seven. Number 12. Number 12. Okay, para hindi tayo magtapo, ay ah, mag, ah, mag, ah, <laughs> mag ah, masyadong tumagal. It's all about Him. Masyadong ah, tungkol na lang lagi sa Kanya. Okay? Yung mga ambition niya sa buhay, um, okay, uh, yung mga gusto niya, yung mga future plans niya, yung mga, yung mga balak niya. Okay, pero, ah, wala ka kasama doon wala kasama sa mga plans sa buhay. Puro lang niya ang gusto niya saya sa kanyang sarili. Okay? Uh, ito nga ang kabaliktaran. Gustong gusto niya i-share yung sarili niya sa'yo, <laughs> yung mga wants niya sa buhay, pero yung wants mo sa buhay mo, wala siyang pakialam. Wala siyang interest doon. Di ba? Napaka, ano, yung napakabaliktad. Kapag ganyan ang lalaki, wag na. Okay? Wag na. Kasi sabi ko nga dapat kayo ano, lagi kayong pantay, lagi, lagi kayo nag ano, uh, ah, nagli ng uh, equal weights. Pares kayo nag, uh, nagbubuhat ng mga bagay. Okay? When it comes to relationship, nagtutulungan kayo. Pero kung one-sided lang naman, wag na. Wag na. Okay? Kawawa ka naman yan. Uh, sayang naman yung ganda mo. Di ba? Tapos papangit ka lang kapag <laughs> nakasama mo yung lalaking yan. Tapos so, eh, tipong makita ka ng mga kabatch mo, ay, si ganyan yun? Ba't parang Parang yung nanay na niya, mas maganda pa yung nanay niya. Ay, nako. Sakit. <laughs> Magpaganda ka, girl. Okay? Uh, wag mo nang uh, sirain ang kagandahan mo sa lalaking walang kwenta. Okay, for me, kasi dami kong love life failed. Pero easy lang sa akin, Lodi. Kasi alam kong di ako pababayaan ni God. Ginagabay niya ako at lagi akong lang akong positive. Di ko na feel. Di, di ko na nga feel yung na-feel ni, ni ibang girl, Lodi. Halos di maka-move on. Sad naman. Sad naman ako sa first week breakup, wala na, ka, wala na. Kaya God first po talaga para always strong tayo. Totoo yan. Always strong. Uh, minsan, karamihan kasi nakikita ko eh, wala, ta, wala ano, walang spiritual life ang uh, mga taong nasasaktan yung iniisip nila kapag nasaktan na sila, nawala na yung lalaki, ay katapusan ng kanilang mundo. Mali po yun. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan ng, ano, ng uh, negative uh, spirit na, <laughs> ay, wala na, wala ka ng kwenta. Wala na, nakuha ka na niya. Wala na magkakagusto sa'yo. Hmm. Kahit anong gawin mo, hindi ka na magugustuhan. Gawa yan ng kalaban. Gawa yan ni, ni Satan. Okay? Huwag mong paniwalaan yan. Mahal ka ni God. You are precious. Ladies, come on. <laughs> ipasok niyo yung sarili niyo. Precious ako. Okay? Alam ko nagkamali ako. Pero once na tanggapin ko, nagsisi ako ng kasalanan ko at uh, magsisi ako, yun, uh, ipap, ano, i-allow ko si God na magkontrol ng buhay ko, babaguhin niya ako. Ganun yun, okay? Huwag mong uh, i-entertain yung buhay mo na, ano, na sisirain mo dahil lang sa lalaki. Mali, okay? Marami nga dyan, no, yung nagpapakamatay dahil nga sa lalaki. Wag. Wag, ganun. Uh, pag nagpakamatay ka, sa tingin mo saan ka pupunta? Eh, lalo kang maghihirap dun. Triple pa. Times 10 pa. Ay, nako, wag ka nun yan. Okay? So, Michi, thank you so much. Uh, in fairness, DJ Ron, hindi siya katulad ng mga sinasabi mo. But nasa very complicated situation kami ngayon. Ano kaya yung complication na yan, She? Mm, care to share? Okay, She? Okay, uh, hello, DJ. Uh, hello. Yeah, hi. Hello, watching from Kuwait. Si Lina to. Uh, ha ha ha, DJ Ron, tama nga sabi ng Backstreet, quit playing games with my heart. Ay, gusto ko yon. Thank you for good advice. Very true, iniwan na ang mga lalaking ginagawa ka lang Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Hmm. Oo nga, no? Ginagawa kang Barbie. Bakla, yun. <laughs> okay, Lane. Ah, Lane, thank you so much. Uh, Annalie, Lodi, pag mga taong ganyan, Lodi, di pa niya o di pa nila natatagpuan si Papa Jesus. Alam mo kasi, when it comes to that, uh, excuse me, kapag si God, kapag si Jesus Christ, ito ah, magiging biblical ako, madalian lang ha. Kapag si Jesus Christ kasi pinapasok mo sa buhay mo, yung mga old self mo, ah, babaguhin niya yon. The old has gone. Tapos na. And the new is here. Sabi nga dito, if anyone is in Christ, Jesus Christ ha, the new creation has come, dumating na. Yung mga luma, wala na, may bago na ngayon. Kaya kung gusto mo mabago ang buhay mo, let Jesus control uh, your life. Okay? Be in control of your life. Kumbaga, siya na. Siya na ang, wow, siya ang first love. Siya ang first mo sa lahat. At I'm sure, kapag ginawa mo yan, hindi ka pahuhuli kasi nararamdaman niya kung nararamdaman mo. Nakikita niya kung anong dapat uh, para sa iyo, yung mga needs mo. Okay? Ito, tingnan mo nga, biblical story, si Adan, nakita niya na hindi, it's not good for him to be alone. Ano ginawa niya? Gumawa siya ng uh, kapareha. Di ba? Si, uh, si Eva. Kaya, I'm sure, nakikita ni God na kailangan mo ng partner in life. Huwag ka lang magmadali. Kaya, gusto niyo makita yung video ko about wag dapat, bakit hindi dapat magmadali, punta kayo ng YouTube. Okay? Marami pa akong dapat i, uh, i, i-discuss doon. Para mas maganda yung uh, discussion, panoorin nyo na lang yung video yon Okay? I'm watching now here sa Saudi Arabia. Okay, almost done na tayo. At eto, number 13. Ito, parang uh, parehas din naman yan ng ano, ng uh, mention ko kanina. Yung uh, masyadong ina-isolated, okay? yung uh, gusto niya, uh, hindi niya gusto yung uh, lagi mo makasama yung mga friends mo. Kasi gusto niya nga lagi ikaw ang kasama. Pero once na makasama mo na yung mga friends mo, parang ikinahihiya niya yung mga friends mo. Okay? Uh, ina-isolate ka na niya sa mga dati mong kasakasama. Uh, ayaw niya yun. Ayaw niya yun. Okay? Kinokontrol na niya yung uh, social life mo. Kapag ganon, hindi talaga itong lalaki ay uh, true sa iyo kasi ang lalaking totoo sa iyo ay uh, maiisip niya na ah okay itong mga taong ito ay mas nauna sa akin. Kaya, eh, importante din naman ko sa babaeng minamahal ko. Kaya, iaalaw ko siyang makisama din naman doon sa mga kaibigan niya. Ganun yun. Very broad-minded yung lalaki. Pero, kapag uh, masyadong uh, masik- makitid ang utak ng lalaki, selfish yan, hindi yan true love. Okay? At ang uh, true love ay hindi talaga selfish. Alam mo yung mga ano, siguro kailangan ko lang ano, um, i, i ano, ay, uh, iulitin yung uh, kung ano talaga ang totoong love pagdating sa sa, sa ano, biblical uh, explanation or uh, meaning ng love. Okay? Yung love daw kasi ay patient. Love is patient, uh, love is kind, mm, hindi siya nag envy okay? It does not envy. Alam ba ang envy? Ah, nakuha niyo yung uh, meaning ng uh, ah, envy sa Tagalog. Sa mga hindi po nakakaalam ng envy sa Tagalog, yung kabaliktaran yan, ay yung ano yan, yung inggit yan. Okay? So, envy. So, sabi dito, it does not envy. Hindi naiinggit. Hindi siya nagbo-boast. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya proud. Okay? It does not dishonor others. Kapag kasi ang lalaki ay uh, wala na sa iyong respeto, dinidishonor ka na niyan. So, hindi yan love according to the Bible. Hindi siya self-seeking. <laughs> Ayun. So, ang lalaking self-seeking ay uh, parang sa Tagalog ay uh, mga maramot, selfish, okay? Hindi dapat siya ganon. Okay? Hindi siya, it is not easily angered. Hindi siya yung magalitin. Okay? Ang lalaking magalitin, hindi yan ano, wala siyang true love. Okay? And hindi siya nagtatago o nagre-record ng mga maling nagawa mo. It keeps no records of wrongs. Yung mga pagkakamali in the past, tapos na yon. Hindi na yung binabalik-balikan at sinasampal sa iyo. Okay? Yung paulit-ulit na lang, yun ang pinag-aawayan nyo. Ganun ba kayo? Kapag ganun, walang true love dyan sa inyong dalawa. Kailangan mo nang mag-isip at uh, makarealize kung talagang itong lalaking to ay uh, dapat ko pa bang ay, kasamahan or uh, pakasalan in the future. Alright? So, move tayo. So, yun na ha. Yun kung ano ba talaga ang love. Nasa 1 Corinthians yan, uh, ah, 13 verses 4 to 5. Alam mo ladies, kung gusto niyo talaga mas maintindihan ang totoong uh, relationship na gusto ni God para sa atin, you need to read, you have to read the Bible kasi nandun yung mga tips eh. Yan ang Bible kasi, yan ang uh, guide natin, yung roadmap natin sa buhay natin. Kapag iniisip pa rin natin yung mga tips na mismong galing kay God, wala. Hindi tayo, mawawala tayo dito sa world. Okay? Ang mundo masyadong mapaglinlang yan. Kapag wala kang mapa, mawawala ka. So the Bible is the road roadmap of our lives. All right? So basahin natin 'yan. Alam ko mahirap pero we have to give time and ask God for ano, wisdom kasi talagang gagawin lahat ni Satan para antukin kapag mag <laughs> kapag magbasa ka ng Bible. Totoo 'yan kasi nangyayari at nangyayari 'yan. Pero you have to ano, pray muna before you do that. Ayun, so sige, number number 13 tapos tayo number 14. Itong lalaki naman to, laging siya ang tama. Siya na lang laging tama. Yung tipong ikaw parang laging mali. Hindi niya iniisip yung pagdating sa decision making ha. Sa ang ang relationship kasi uh, two people dating daw dapat ay nagdidepende sa bawat isa. Okay? Sa mga decision nila. Okay? Halimbawa, nag-suggest ko sa kanya, uh, i-consider niya yon Kasi kung tama nga naman, di ba? Pero once na <laughs> ginawa mo yun, parang tingin niya, ay, mali yan. Hindi, ito dapat. Kasi itong dapat. Itong tama. So, laging niyang iniisip siya ang laging masusunod at ang tama sa inyong dalawa. So, kapag ang lalaki ganyan, wala yan. Alright? Kasi pangit, no? Kung uh, pakasalan mong lalaking laging tama, laging siya ang tama sa inyo, wala, kawawa ka naman. Diba? Nandiyan ka na lang sa mukmuk. Aanakan at aanakan ka lang yan, kawawa ka naman. Okay? So, <laughs> ako masyado akong straightforward, no? Pero walang plastic to. Totoo yan. 2 Corinthians 5, uh, 17. Therefore, if any man, or if any man, ay, tama yon. If anyone or any man is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So ladies and gentlemen, ha, kung gusto nyo mabago talaga ang buhay nyo, ito yon 2 Corinthians 5 verse 17. Basa-basa tayo kapag may time, okay? So, yan. And uh, number 15 na tayo. Number 15. ito <laughs> kasi yung pinaka-bottom line nito. Kung bakit itong lalaking ito ay uh, ginagamit ka lang at pinaglalaroan ka lang ang lalaki talagang uh, ginagawa kang laruan, yung lagi siyang ready pagdating sa physical intimacy. Okay? Sabi mo nga in the past, ay ah, yung mga previous uh, signs, lagi siya nagtumatakbo pagdating sa uh, usapan ng ano, seryoso, usapan ng uh, mga future. Lagi siyang tinatakbuhan ka. Pero pagdating sa usapang pisikal, nako, hindi yung magdadalawang isip. Dalhin ka kagad dyan sa isang sulo. Diba? Any guy daw na iniisip niya laging uh, ano lang, parang uh, laro lang to, ay uh, ah, lay kanyang uh, pinag-iisipan, pinagtatangkaan na makuha. Okay? <laughs> Sabi nga doon sa pelikula, kapag may alak, may balak. <laughs> ah, ah, ah, ay, nako ladies. Kaya, wag kayo, wag kayo. Okay? Ang totoong lalaki, hindi kanya gaganunin. Okay? Uh, i, uh, irespeto ka niya, okay? Ihihintayin ka, hintayin niya ang tamang panahon para makuha niya talaga ang gusto niya makuha. Sabi ko nga in the past, eh, eh sex lang pala ang habol niya sa'yo, eh bakit eh parang hindi kanya pakasalan nang gawin niyo na yan na uh, every time, di ba? Pero ang lalaki, yan ang hinihingi sa'yo lagi. Ni, yun nga eh, sabi ko nga dun sa kabilang uh, video, ex na niya, yung lalaki. Tapos every time na nanonood sila or nakikita sila, ganun pa rin ang ginagawa nila. Luwing-lugi yung babae. Di ba? Yung lalaki kasi, andyan lang yun sa kanya dahil may nakuha sa kanya. Ah, for free. <laughs> Di ba? Hindi ibig sabihin na yung lalaki ay nakipagkita pa sa'yo at uh, <laughs> ginagawa pa yan yung gusto mo. Yung gusto niya sa'yo. Yeah, sex. Hindi ibig sabihin mahal ka niyan. Nako, ladies, Iisip po tayo, ha? Ang lalaki, lagi yung gusto sex. Hmm? Kaya magtiwala ka. Once ang lalaki na hindi sex ang habol sa'yo, totoo kang mahal niyan. Yung tipong mabubuhay kahit walang sex. Mahal na mahal ka niyan. Kasi alam niya na once na mapakasalan ka niya, makukuha din naman niya yun. Di ba? Pero ngayon pa lang ay pinipilit ka na niya na nagmakuha. Alam mo, kumahal mo ako, gawin natin yan. Pambihira kalokohan yan. Huwag, huwag kayong maniwala sa lahing ganun. Tapos yun, kapag nakuha ka na ng magkailang ulit, iwanan ka lang. O, di ba? Sino masasaktan? Kaya hindi ikaw nakaka-move on kasi nabig- nabigay mo na yung part ng buhay mo sa kanya, yung part ng katawan mo sa kanya. Ang gusto nyo mas maintindihan ng, uh, ah, ng sinasabi ko, hanapin nyo yung video ko about uh, uh, bakit mahirap mag-move on. Tsaka yung uh, soul ties. Pag naintindihan nyo yon, aalagaan nyo yan ang sarili nyo. Okay? Alright, so <laughs> may babasahin ako dito. Samahan niyo ako. Di ko pa ito nabasa eh. Uh, for ending lang naman to. Uh, gusto kong basahin to kasi parang mahaba. Tulungan niyo ako, okay? Sabi to ni Kelly,